Miraç Bir geceydi oldu mahbubu hudavendu muin İzzetü iclal ile mihmanı Rabbil alemin Nur ile doldu ser'a ser cümle eflakü zemin Pek büyük lütfu huda miracı fahrin mürselin Dertmendim, mücrimim, dermane geldim ya Resul. Sailim, muhtacının ihsana geldim ya Resul. Kabe-i vaslın yolunda sayedip edip düştüğüm garip. Gayri nem var, canımı kurbana geldim ya Resul. Nar hasret cana geçti, can atıp canım sana.'' aşk ile didarını seyran'e geldim ya Resul. İntisabı zat-ı pakin affi cürme tüm sebep. Asitanı rahmeti rahmana geldim ya Resul. Aklı küllüm aldı elden rah hak düşmanları. Baş açık, yalın ayak, divane geldim ya Resul. Varım zembin bıraktım kenz rahmet bulma. Ben mücerred, sen şefaat kâne geldim ya Resul. Etme. Mahvi bendeni red ey şefaat menbaı. Sen gibi ihsanı çok, sultane geldim ya Resul.